Ezabuli ya nshanju na mshanju Omukama mchunguzi wa Isiraeli Nintakira ruhanga nintakira ruhanga kampulira Kirekyo ntangatangwa ntakira mukama Omkironshoma enshara emikono ngitaire eiguru obutalemwa Ekyo kumara mara kiria kanyijukaruwanga nchura nyekonja kyonka ndambabara Ondaja ni mankya nshashamuno nagagamba ganga Ntekereza amakiro agakara nijuka emyaka eyobubere Omkiro ndara nintongora nyekonja nyebaza omumoyo nti Isi omukama yana gabyawa takingirira kisharundi ekishakye kya kimu ebyo yaragaine byachwekaniho ruwanga yayebwa oko aba munyakisha kaya nigara embaba zamua Aho nagamba ati ekiri kunshasha muno munonga ni keki kubona rukira byona atakina bushobora ndaijukaga ebikorwa byomukama ego ndaijukaga ebitangazo byawe ebyakara nyekonje ebyo wakozire byona nulirwe ebigiro byawe ebyamani ebyo kakora waitu ruanga biba bitakatifu ni ruanga ki alikushusha ruanga waitu niwe ruanga akora ebitangazo uyurekire amani gawe omumahanga eyangali yawe bayikuruba yakobo na yozefu okabachunguza obushobora bwawe oro amaizi ga kuboine waituruwanga oro amaizi ga kuboine gatina eitubi lyajugumba ebichwi byagwa enjura eiguru lyasharuka emyambi yatuntira buli rubaju okasharuka nkenkuba omukazimu warabya nkorurabyo bamulikensi yona yajugumba yatengeta ukatwarwa ogwenyanja waraba omumutunga gwamaizi kyonkambali walibasire tiyabonekire okebembera eyanga lyawe nkeigana lyentama omubushobora bwa Musa na Aaron